vasallam marhamat qilardilarki la tutruni kama atratin al masih ibn maryam meni haddan tashqari hurmat qilmanglar xuddi nasorolar masih ibn maryamni haddan tashqari hurmat qilishgandek ular rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bu aytgan so'zlari shunday ediki nasorolar masih ibn maryamni haddan tashqari hurmat qilamiz deb ollohni o'g'li deyishib yubordi va kofir bo'lishdi mana bu bugungi qur'oni karimdan bo'lgan darsimizda ham olloh masih ibn maryam deb aytgan kishilarning kofir bo'lganligida shak shubha yo'qdir ya'ni ollohni ular masih ibn maryam iso alayhissalomni olloh deyishdi mana bu bu kishilarning kofir bo'lganligida shak shubha yo'qdir aytingchi ey muhammad alayhissalom bularga qur'oni karim bir oddiy bir mantiqni olib keldiki u aql mantig'iki o'zi har bir narsa har bir oddiy aqlli kishi ham buni tasavvur qila oladi inson har qanday katta martabaga ega bo'lsa ham uning vafot topgan jasadini bir qarang unga ajoyib bir hayotida shunchalik bir katta hurmatga ega bo'lgan kishining indamasdan sizga qarab shunday biror bir narsaga molik bo'lmasdan turgan bir jasadini kuzating biror bir narsani daf qilolmay qoladi biror bir narsani o'ziga kelayotgan zararni qaytarolmaydi qo'lini qaysi joyga qo'ysangiz shu yerda turadi uning g'usul qildirib yuvayotgan vaqtida bir hozir bo'ling u hech narsaga molik emasligini men dunyoda har qancha hurmatlarga ega bo'lsam ham holim shu deb sizga holat tili bilan gapirayotganligini ko'rasiz alloh subhanahu va taolo rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ayting bu masih ibn maryamni xudo deb olgan kishilarga فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا kim qodir bo'ladi ollohdan biror bir narsani olloh tarafidan kelayotgan narsani qaytarishlikka agar olloh masih ibn maryamni halok qilishlikni iroda qilsa onasini halok qilishlikni iroda qilsa maryamni va yerdagi hamma jonli mavjudotni halok qilishlikni iroda qilsa kim bir olloh tarafidan kelayotgan bu narsani qaytarishlikka molik bo'ladi hech kim chunki koinotu yer va koinotu yerning o'rtasidagi hamma mulk ollohning o'ziga xosdir olloh xohlaganini yaratadi olloh har bir narsaga qodirdir yer yuzidagi hamma kuchlik olimlaru ilmsiz kishilaru hayvonotu hamma narsa jamlanib bir tomchi suvni yarataman deb hamma ilmni ishlatsa yaratolmaydi yer yuzini hamma olimlari hamma kuchlik aslihalari bilan hamma asbob uskunalari bilan bir tomchi suvni yo'qotib tashlayman desa qodir emas agar bu suvni o't qo'yib yuborilsa havoga parlab ketadi buni bir odam yeb tashlasa ichib yo'qotib tashlay desa badanidan chiqib ketadi bir tomchi suvni yer yuzi hammasi yo'qotaman desa qodir emas nima uchun uni yo'qdan bor qilgan emas shuning uchun uni yo'qotadi kim yo'qdan bor qilolagan zot yagona olloh subhanahu va taolo yo'qotadi boshqa bir narsani lekin inson tug'yon sababli martabaga baland bir martabaga o'tirganligi sababli yoinki xalqlar uning gapiga quloq solayotganligidan yoinki moli davlati bilan ba'zi ishlarni butkazayotganligidan nauzubillah o'zi xudolik davosini ham qiladi odamlarning fikrlariga ham hukmronman deydi lekin bu buning o'lib yotgan bir zo'ravonning jasadini ko'ring uning holat tili bilan nima deyayotganligini bir quloq soling uning jasadidan ruh chiqib ketgan vaqtidagi uning holatini bir ko'ring u qaysi holatda turadi alloh subhanahu va taoloning mulkidan kelayotgan narsani kim daf qila oladi hech kim daf qila olmaydi shuning uchun insonni inson odamlarni o'ziga sig'intiraman degan odam nihoyatda bir adashgan bir johil odamdir mana bu iso alayhissalom bilan volidalarini maryam buni xudo deb sig'ingan kishilarni alloh subhanahu va taolo rad qilib kana yakulani taam ular ovqat yerdi qanday xudo bo'la oladi ovqat yeyishlikka ega xususiyatiga ega bo'lgan odamning bir holini tomosha qilsangiz ovqat yeyishlikka ega bo'lgan odam qattiq bir qorni ochganda shunchalik hurmatli odam ham bir go'dak bolaga o'xshab qoladi sabrsizligi bilan undan tashqari ovqat yeydigan odamning o'zini qorni to'yib tahorat qilishlikka shoshiladigan bir holat bo'lgan holatini ko'rsangiz bu qanday bir sig'inaladigan bu mavjud bo'ladi u bir kulgili bir holatda turadi dunyoning har qanday zo'ravoni ham qorni ochib qolgan holatdagi bir holati go'dakning holatiga o'xshaydi shuning uchun alloh subhanahu va taolo kana yakulani taam ular ovqat yerdiyu ular qanday xudo bo'la oladi yahud nasorolar alloh subhanahu va taologa shunday bir jur'atlarni shunday behayo so'zlarni aytishdiki ular وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه yahud nasorolar biz ollohni o'g'illarimiz deyishdi ollohni suyumlilarimiz deydi bizga shu so'z haqiqatda ollohni o'g'illarimiz degan so'zi bir qiziq so'z bo'lib tuyulsa ham shuni qatorida Allohni suyumli bandalarimiz biz degan so'z ham qiziq tuyuladi. Lekin hozirgi vaqtdagi musulmon ummatining ham ba'zi bir so'zlariga quloq solsangiz, biz ollohni suyumli bandalari ekanmiz deydi. Yahud nasorolar biz ollohni o'g'illarimiz va suyumli bandalarimiz deyishardi. Lekin bu gapni tagida ko'p narsalar turardi. ular aytishardiki olloh bizlarni gunohlarimiz bilan azob bermaydi shuning uchun nima gunoh qilsak bo'laveradi degan gap ham yotardi bu gapni tagida ular do'zaxga kirmasligini ham davo qilishardi magar sanoqli kunlar kiramizki shu bo'zakka ibodat qilgan kunlarimizcha biz do'zaxga kiramiz mabodo kirsak ham deyishardi alloh subhanahu va taolo rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xitob qilib shunday deydiki allohning adolat tarozisida biror bir kishini ayalmaydi alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni adolatlik tarozisini qo'yadi kim gunohkor bo'lgan bo'lsa uni alloh subhanahu va taolo azoblaydi magar o'zi xohlagan bandalarni o'zi kechiradi mana bu yahud va nasorolarga ayting ey muhammad alayhissalom gunohinglar sabablik bo'lmasam sizlarni nima azoblaydi agar sizlar ollohni o'g'illariyu suyumlik bandalari bo'lsanglar sizlar balki olloh yaratgan insonlardan boshqa emassizlar alloh subhanahu va taolo bilan bandaning o'rtasidagi aloqa olloh xoliq yaratuvchidir boshqalar maxluqdir yaratmishdir bular alloh subhanahu va taolo yagona sig'iniladigan ma'bud boshqalar bo'lsa ubudiyat sifatidagi bandalardir <clears throat> yaghfiru liman yasha va yuazzibu man yasha Alloh xohlaganni gunohlarini kechiradi, xohlaganni azoblaydi. Walillahi mulkus samawati wal ardi va ma baynahuma va ilayhil masir. Koinoti yer va koinoti yerining o'rtasidagi hamma narsaning mulki Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos. Oqibat qaytish faqat Allohning huzurigadir. Insonlar o'lib qochib qutula olmaydilar. insonlar modomiki inson jin bo'lar ekan u o'lib qochib qutulolmaydi tuproqqa aylanib keta olmaydi u yo uning kelajagi jannat yo do'zax boshqa oqibati yo'qdir hayotida bir kishini shariatni inkor qilganligi uchun olloh buyurgan buyruqlarni qilmaganligi uchun sen hayvonsan desa tamomiy vujudi bilan siz bilan kurashadi ammo o'lgandan keyingi yagona orzusi qani edi hayvon bo'lsam edi deydi qani edi men shu eshagu mollar qatorida tuproqqa aylanib ketganimda edi deydi u ya laytani kuntu qani edi men ham shu eshak mol boshqa bir hayvonotlarga o'xshagan tuproqqa aylanib ketganimda qani edi deydi ammo hayotida hayvon sen ollohni buyrug'ini qilmayapsan desangiz tamomiy vujudi bilan sen kimni hayvon deyapsan deb kurashadi ammo yaqin kunda qaniydi hayvon bo'lsamidi deydi يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير ey ahli kitoblar sizlarga bizni elchimiz keldi muhammad alayhissalom keldi sizlarga uzoq vaqt payg'ambarlardan ajralish davri bo'lishligiga qaramasdan sizlarga ko'p narsalarni bayon qilib beradigan payg'ambar keldi iso alayhissalom bilan rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'rtalarida taqriban besh yuz oltmish yil muddatda payg'ambar kelmadi payg'ambardan zamon xoli bo'lib qoldi bu davrda odamlar yetim qolgan bir xil yoshdagi bolalar nima bilan qolib ketgan bo'lsa balki kuchlisi kuchsizini yeb yashaydigan bir holat bo'lganga o'xshagan payg'ambar haqiqiy rahbardan xoli qoldi bu davrni johiliyat deb ko'proq tilga olamiz payg'ambar hidoyatini odamlar qo'yib o'zlarining xohishlariga ergashib ketgan davrdir mana bu johiliyat davrida besh yuzu oltmish yil davrida qolgan qoldiqlar hozirgacha odamlar